ayo nayo tukahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize itegeko ritandukanya amabanga ya politike n'iby'ubuhinga ngo rikurikijwe mu byo gutanga akazi ngo byotube intwaro iberetse imbatara mu gihugu bivugwa n'umuhinga yigenga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana munaja kumwumva muri ano makuru haribonekeza ubusuma bukogwa n'abana mu masoko yo kumuzinda no kumusenyi mu ntara ya Bubanza mu ntwaro bakavuga ko abantu bakuze bakoranana ubwo busuma nabo bana ngo ko bagiye guhagurukirwa abazofatwa bahanwe vyakarorero ibitegere bya bitura amavuriro kugira baronswe uburyo bwo gutandukanya imbyaro ngo byaragabanutse mu ntara y'akarusi imvo ngo n'ibihuha bivugwa ku n'ubwo buryo bituma abantu batabwitabira muraja kubyumva nabyo nyine muri ano makuru umuhinga bw'ibyuma ahagarariwe na François Akimana ariko mfasha kugira ngo mushobore kuyakurikira neza aho muri Jean Marie Mayonga nije ngiye kubashikiriza kaze Ano makuru tuyaheri mwijanye n'umutekano abantu batatu nibo baraye bakomerekejwe n'igisasu ntezwa minwe ariyo grenade mu cagucago bw'igitondo cyuwa gatandatu ku mutumba Nyarusebeyi zone butahana commune mabaye n'intara cyibitoke amakuru ava mu wajeje intwaro amenyesha ko abo bakomeretse ngo bari ko bimba inzahabu aho umwe muri bo yaca kubita isipiri kuri grenade aho yari ica ikomeretsa abantu batatu bari bahegereye nk'uko bibandanya bivugwa na musitanteri w'iyo komine mabayi nikodemu ndahabonye imana ngo abo bakomeretse bace batwagwa mu bitaro agasaba abantu bose imbere yo kurangurira ikogwa icyo cyose kubanza bakaraba ko atakigwanisho kiba kiri hantu bakibonye bakabimenyesha abajejwe umutekano kugira bakihakure kitarateza isanganya inkuru dukesha mugenzi wacu bahati jackson mu ntara ya cibitoke tukiri muri iyo ntara cy'ibitoki mu bijyanye n'imibano abanyagihugu mu bice bitari bike bya muri komini rugombo baridoga ko batagira amazi meza yo kunywa abo banyagihugu bagasaba ko boyaronso wabwira abanashobore kwikingira indwara ziva ku isuku rike umuhanuzi wa mustaneri wa komini rugombo wajejwe intaro n'imibano akamenyesha ko icyo kibazo bagifise mu minwe abo bamwe bemeza ko bagenda ibirometero birenga bitanu kugira bazane ibido y'amaritiro mirongo ibiri azokoresha mu ndwi mu kunywa gusa ubu rero batavomye amazi ya rusizi binywera amazi y'ibiziba nayo bakaba yasangira n'inka ngo bateza kuzinduka kare cyane kuvoma inka zitarayonona gusanura urugomero rw'amazi ahitwa nyaruseke bidahagarikwa n'imvura yaguye cyane ari nyinshi ibyo bari bamaze kubaka bica birabomoka ariko rero arabizeza ko ibyo bikorwa bigiye gusubira gutangura inyuma y'urugendo rw'umuyobozi mukuru wa fonike kuri urwo rugomero uwo nawe akaba yasabye ishyirahamwe ryari ko rirubaka aho hazova ayo mazi ko ryobandanya eka ko bazoba bazobariha ibikorwa bari bamaze gukora hamwe n'ibizokurikira ishirahamwe umuhanuzi ajeje intwaro n'imibano muri komine rugombo aremeza ko n'ishirahamwe mpuzamakungu seyiseri ryemeye gutanga imiringoti minini minini izozana ayo mazi yakura aho inyaruseke reka ngo n'ishirahamwe UNICEF ngo ryaremeye guterera muri icyo gikorwa cyo gushikanira abanyagihugu bo muri komine rugombo amazi meza mu cibitoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro tugushimira Alexi ndaragije tugwe muri ico gisata c'imibano ariko dukubitire mu ntara rumonge aho bamwe mu banyagihugu bo mu gacimbiri kiyonza mu gace bita Gisenyi ni ku mutumba wa Rutumo muri komine ntara ya Rumonge batabaza ishyirahamwe regidezo ko ryo kwimura mu maguru masha ibiti bica ku insinga z'umuyaga nkuba bishinze ahatiwe amazi n'ikiyaga Tanganyika abo banyagihugu babona ko ivyo biti bitanguye guhengama bishobora guhitana ubuzima bw'abantu hamwe vyotemba kubera insinga zirimo umuyaga nkuba muri regidezo mu rumonge bakavuga ko bagiye kuhashika vuba barabe ico kogwa Jean Pierre Misago abo basaba gutabagwa hakiri kare barabonye ibyo biti bihenuka mu mezi ashize bari bazi noneho ko ubwabo buheze nk'uko tanaziya nzeyimana haba bivuga akabona ko ibintu bishobora kumera nabi narirya ibyo biti bica ko insinga zitwara umuyaga nkuba bisigaye biri mu mazi kuva ikiyaga tanganyika kihabogereye none ipoto zizoba muri tanganyika hanyuma zirame ntibikunda kuko nta giti kibana n'amazi kandi abayijejwe rejidezo rirahari nibabanguke banyaragase barabe iki kibazo nta kamaro ko kuza gusanura ibintu abantu batikiye kandi urabona ko bitameze neza muri rejidezo mu rumonge bashikiriza ko bitarenze mu ndwi bucitangura bazohishikira kugira bige ingene abo bantu bokingigwa. ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu amakuru yacu tuyabandaniza mu bijyanye n'intwari ibereye aho gukurikiza itegeko ritandukanye amabanga ya politike n'ay'ubuhinga mu byo gutanga akazi ngo ni kimwe mu tsimbatiza intwari ibereye mu gihugu kugira igihugu gishe ku iterambere bishyikirizwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi yigenga uwo muhinga akabona ko ivyo bituma indyane za politike zigabanuka ngo bigatuma kandi n'abarondera ubuzi bangana imbere y'amategeko tumukurikire itegeko ritandukanya amabanga y'ubuhinga n'amabanga ya politiki ni itegeko rihambaye kuko rituma intwari ibereye n'iterambere rishobora gusasagara mu gihugu mbere n'imbyane za politiki bikagabanuka bwa mbere itegeko rirahari mu gihugu cy'u ryategereza gukurikizwa rikora ritandukanya ayo mabanga kuko itegeko ritandukanye amabanga ya politiki n'amabanga y'ubuhinga rituma abanyagihugu bangana imbere y'amategeko abarondera ubuzi bakangana imbere y'amategeko mbere bakagira n'amahirwe amwe bimwe bita egalite de chance eka leta ibikurikije ibaye leta mveyiko kuko ni uko abana bayo babafashwe cyo kimwe mu bisanzwe amabanga ya politiki nayo amabanga ya politiki nayo ahabwa abantu kubera imigambwe barimwo kubera ingene bitanze imwe bita ku milita ivyumviro baba bafise bakareba inabiyaburo niyo yita amabanga ya politiki amabanga nayo ubuhinga baraba ubuhinga n'ubushobozi ufise kuko biba bikenewe mu mabanga bagiye kugushinga uravye ingene rimeze amabanga ya politiki politike minisiteri usanga agarukira ku mushikiranganji n'urya mu asista murabona ko ari n'ivyo muri makori yarusha bari bavuze yuko cyane cane birabafatira ku eh, kuri politiki namo ibindi mu bisanzwe ubuhinga buja imbere urumva ni byinshi cyane uyu muhinga akavuga kandi ko mu gihe iryo tegeko ridakurikijwe ngo bigire ingaruka mbi nko gutanga akazi bataravye ico umuntu ashoboye ibiturire bigwira hamwe n'ibindi n'unyene dusubire tumutege yombi uko ari igihe bidakurikijwe haba hari ingaruka nyinshi bwa mbere hoho iyo ayo mabanga atandukanye ugasanga n'amabanga y'ubuhinga ariko yatanga nk'amabanga ya politiki usanga hari abantu bariko barahabwa amabanga badashoboye ibyo navyo bikazana ingaruka ubwa mbere ku gisata agiye kurongora ingenda akazi gashobora gusubira inyuma n'aya mafaranga ariko baramuhemba kumbure menshi kandi atariko aratanga umwimbu bijanye duhomba kabiri yigira kabiri nuko usanga ari bamwe usanga bamaze kujya muri ubwo buzu usanga ariko barageramwe bita pletor ugasanga binjiza abandi abakozi benshi ugasanga amashirahamwe ariko atunganywa nabi binjiza gushaka guha akazi ngo abandi bari kumwe muri politiki muri kumirita no kugira gute hagacaduka haga isoko kudahana abantu bumva ngo bahawe kubera bashimiwe kubera ibyo bakoze mu mugambwe ugasanga niyo bononye bashaka gukingirwa n'umugambwe cyangwa bashaka kuvuga ati jewe ko ugasanga bimwe by'igiturire no kutahana biriko biragwira n'ahandi hose icyo kintu mu bihugu byose byateye imbere ico kintu banze hari hama usanga rero ari nk'amashirahamwe kumbure ya leta ariko aradindira gutera imbere ugasanga ariko bashaka ngo bazogabanya abakozi ugasanga umwimbu uriko urasubira inyuma ugasanga turiko turahomba bwa buzi bwa leta ugasanga amaproje amwamwe ariko atwagwa nabi ugasanga mm, imigambi iriko irategurwa n'amadokima canke ya planification n'ibikiye canke amaraporo ugasanga biradindira cane ngira n'ababaje nko gufasha igihugu bagasanga hari ico bita incompetence mu bisata bimwe bimwe ico kintu rero eh, ni ikintu gihambaye cane eh, prosedire irahari y'ingene babikora ingene mabanga y'ubuhinga bayatanga itegeko riranditse ko bashobora gusaba rimwe za seve bakaraba bishoboye bagaseregisiona ibintu ikindi rero no gutanga ubuzima umuco bimwe bya komisiyo nasiyonari de rokitima bakabiha inguvu hakaba kumenyekanisha ubuzi buhari hakaba plan de rokitima intumbero y'ingene byo eh, gutanga akazi byogenda mu mugwi ujeje kuraba ibyo gutanga akazi bakawuha inguvu ukigenga kugira abana barundi bangana imbere y'amategeko ni ukuri mu bintu leta mvyeyi eh, yoshira kuyoha inguvu ishatse gukora nka leta mvyeyi ico kintu coba ari ikintu gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu tubandanya no makuru bijanye n'ubudandaji abadandaza bo mu isoko yo kumuzinda no kumusenyi mu ntara ubanza baridogera ubusuma bukorwa n'abana bakiri bato aho bafise imigwi iguma igendagenda muri ayo masoko bakiba amafaranga ibidandazwa beka bakabomora n'amazu bagatwara ibiri muri ayo mazu abarongo intwaro n'abajejwe umutekano bakamesha ko ubusuma nk'ubwo baragishinga ariko abantu bakuze bakorana nabo bana ngo bagiye kurondegwa babihanigwe inkuru ya Space Caritas kabanyana abadandaza bamwe bamwe bo mu isoko yo kumuzinda muri komine rugazi bahiga kwihanira kuko abo bana biba iyo bafashwe ngo nta bihano baheza ngo bahabwe baca barekugwa nk'uko abadandaza twaganiriye babyidoga ku matohoza y'abarongoye intwaro muri abo bana biba benshi bava mu kigwati cy’amahoro cyo ku muyange muri komine bubanza bagafata urugendo n'amaguru abandi bakipakiza gushika ku muzinda amakuru avaho mu isoko yo kumuzinda akavuga ko biba amafaranga ibidandazwa ibifungu imfungurwa nk'ibiharage umuceri n'ibindi mu isoko yo ku musenyi muri komine mpanda nuko nyene abana bafise hagati y'imyaka umunani na cumi n'itanu baranyuragiranwa mu isoko nabone biba nk'abo bo ku muzinda abadandaza bavuga ko bakunda no kubafata bibye bakabashikiriza abategetsi ariko ngo nta kanya gahera baca bagaruka abarongoye intwaro n'abajejwe umutekano ku rwego rw'intara bavuga ko icyo kibazo bakizi kandi ko kibaraje ishinga umuhanuzi wa buramatari ajejwe imibano avuga ko abo bana bafise abantu bakuze bakorana kandi ko abo bantu bagiye kurondegwa bahanwe hisunzwe amategeko nayo abo bana ngo nta myaka yo gukurikiranwa n'ubutungane barashikana gaspar nkurikiye agasaba ababyeyi gusubira ku ndero y'abana babo space caritas kabanyana ku muzinda muri komine rugazi radio isanganiro tugushimire Space Caritas kabanyana no makuru yacu cyasozere mwijanye n'amagara y'abantu habajejwe igisata c'amagara y'abantu mu ntara ka Rusi batewe makenga nigabanuka ry'ibitigiri by'abitura amavuriro ngo bahabwe uburyo bwo kurondoka bijanye n'amagara meza ujejwe ico gisata ashikiriza ko meza 6 y'uno mwaka bagabanutse bashika ku bihumbi ndwi ku bariho basanzwe bakoresha urushinge rwonyine muganga arongo iyo ntara y'ubuvuzi agasaba arongoye abandi mu ntwaro amadini n'amashyirahamwe y'abanyagihugu guhimiriza bimwe biboneka abo bajejwe mu kugira ngo bashobore kwijukira ubwo buryo bushobora no gukwingira bashobore gutera imbere inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye abantu bashika ibihumbi mirongo itanu na bitanu amajana atanu na cumi na batandatu niba mwituye amavuriro atandukanye ari mu ntara y'ubuvuzi ya Karusi mu mezi cumi n'abiri aheze gushika mu mpere z'ukwezi kwa gatandatu baheza baronswa agashinge mu buryo bwo kwikingira ngo ntibatware imbanyi batifuje ibitigiri ubujejwe igisata cirondoka rijyanye n'amagara meza muri iyi ntara y'ubuvuzi ashikiriza byerekana ko abanyagihugu bakoresha cyane uburyo bw'urushinge ibihumbi mirongo ibiri na bine n'ijana na mirongo itanu n'indwi gerard niyongabo asigura ko basanze icyabitumye ngo n'ibihuha bivugwa mu banyagihugu ngo kuri ubwo buryo bukoreshwa mu kwikingira muganga nzisabira leonidas arongoye intara y'ubuvuzi ya karusi asigura ko iryo gabanuka ry'ibitigiri ryabateye amakenga binatuma ngo bafatikanije n'ishyirahamwe memisa belgique risanzwe ribafasha muri icyo gisata bategurira hamwe inama yobahuza n'abarongoye intwaro kuva mu ntara gushika mu ikomine abarongo abarongoye amadini n'abarongoye amashirahamwe ngo kugira ngo barabire hamwe icokorwa kugira ngo ibyo bihuha bigabanuke ngo hanyuma bashobore guteza imbere amagara y'umunyagihugu w'ikarusi ikarusi kararumiye Brez Pascal ku bwa radio isanganiro tugushimire Blaise Pascal Kararumiye akaba ari nayo nkuru cy'isozerano makuru twe tubateguriye ariko kuri mwebwe mwese mutashoboye kudukurikira tucyatangura suri ndabibutse ingo nkuru nkuru zari ziyagize itegeko ritandukanya mabanga ya politike n'ay'ubuhinga ngo rikurikijwe mu bijanye no gutanga akazi ngo vyotuma intwari ibereye itsimbatara mu gihugu bivyashikijwe n'umuhinga yigenga mu by'ubutunzi Faustin Dikumana mwamwumvise uko yabisiguye haribonekeza ubusuma bukorwa n'abana mu masoko yo ku muzinda no ku mu ntara ntara bubanza mu ntwaro bakavuga ko abantu bakuze bakorana ubwo busuma bene abo bana bagiye guhagurukirwa abazofata abazofatwa bahanwe iby'akarorero nayo ibitigiri by'abitura amavuriro kugira baronswe uburyo bwo kurunduka ku rugero ngo byaragabanutse mu ntara ya Karusi imvo ngo nibihuha bivugwa kubijanye n'ikoreshwa ry'ubwo buryo bituma abantu batabwitaho mwavyumvise navyo nyene mugenzi wacu Blaise Pascal Karumi yatubwiye uko byifashe subire ndabashimire mwebwe mwese mwaduteza amatwi shimira na François Aki akimana afashe mu higa by'ivyuma Jean Marie Mayongana abashikije no makuru tuyifurizogira umunsi mwiza mu bandi muteramana n'ibiganiro bya radio isanganiro